eam panta kalos ten triten he meren hippikos estin kai metatauta theatra ton monomakhon kai noteron un theore esomen kai houtos meta e keino luso hotan apoluso sin theoriai hos theleis